بسم الله الرحمن الرحيم وأما الدم الذي يكون على رأس الجرح والقيء إذا كان أقل من ملء الفم فقد روي عن أبي يوسف أنه ليس بنجس وهو قياس ما ذكره الكرخي لأنه لا يجب بخروجه الوضوء وعند محمد نجس هو يقول إنه جزء من الدم المسفوح والدم المسفوح نجس بجميع أجزائه وأبو يوسف يقول إنه ليس بمصفوح بنفسه والنجس هو الدم المصفوح لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس والرجس هو النجس فظاهر الآية يقتضي أن لا محرم سواها فيقتضي أن لا نجس سواها إذ لو كان لكان محرما إذ النجس محرم وهذا خلاف ظاهر الآية ووجه آخر من الاستدلال بظاهر الآية أنه نفى حرمة غير المذكور وأثبت حرمة المذكور وعلل لتحريمه بأنه رجس أي نجس ولو كان غير المذكور ولو كان غير المذكور نجسا لكان محرما لوجود علة التحريم وهذا خلاف النص لأنه يقتضي أن لا محرم سوى المذكور فيه Xo'p, biz o'sha nima qanday narsalar najas deb atalish haqidagi faslni o'qiyapmiz. Yarani boshidagi qon yarani uch qonab turgan bo'lsa. Qay yana qay qilinganda o'sha qay agar u og'iz to'lmagan qay bo'lsa, ya'ni o'zi chiqib ketmagan, balki qo'l solib chiqarilgan qay bo'lsa, shu qay bular najasmi, najas emasmi? Yara ustidagi qon va e, oqib tushmayotgan shunday usti qonab turibdi. va og'iz to'lmagan qay. Abu Yusufdan rivoyat bo'lganki, bular najas emas. Karxiy zikr qilgan narsani qiyosi shu, ya'ni u kishi ham shunday degan. Chunki e, bularni chiqishligi bilan tahorat sinmaydi. Ya'ni yarangizni usti qonab ketsa, tahorati sinmaydi. E, agar u qon oqsa, tahorat sinadi. Bir badandan qon chiqib oqsa. Ammo shunday usti qon bo'lib turgan bo'lsa, undan tahorat sinmaydi. yoki qayqiganda agar qay o'zi g'olib bo'lib kelsa, unda o'sha qay bilan tahorat sinadi. Yo'q, o'zi majbur qilib odam chiqarib olsa, unda tahorat sinmaydi. Tahorat sinmagandan keyin u narsa bilan, demak, u narsa najos emas. Demak, o'sha qay kiyimga tegsa, o'sha tikkan joyini najos qilmaydi. yo yalanuvchidagi qon boshqa yeringizga tegib ketsa, o'sha şey, tekkan joyini najos qilmaydi, chunki u tahorat sindirmaydigan darajadagi oz qon edi. Bu Abu Yusufning gapi. Muhammad nazlarida xuddi shu narsalar najosdir. U kishi aytadiki, o'sha to'kilgan qondan bir juz o'sha ham. Ya'ni e, to'kilgan qon deyilgan edi. o'shandan bir juz o'sh turgan, ko'rinib turgan qon ham. To'kilgan qon bütün a'zolari bilan najasdir, ya'ni u qayerda tursa ham. Demak, o'sha qon najas debdilar. Muhammad. Abu Yusuf aytayaptilar, najas emas deb turib aytayaptilarki, bu qon o'zi to'kilgani yo'q-ku, ko'rinib turibdi xolos. Najas u to'kilgan qon, u to'kilmay turibdi-ku. Alloh taolo aytgan, ayting, men ya'ni Muhammad alayhisalomga Alloh buyuryapti. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytingki, men o'zimga vahiy qilingan narsalarda, oyatlarda taom yeguvchi taomlanadigan, taom yeguvchiga harom bo'lgan narsani topmadim, topmayman. Faqat agar taomlanuvchi yegan taomi o'lik bo'lsa, harom bo'lgan go'sht bo'lsa, yo to'kilgan qonni yesa, ichsa, yo cho'chqa go'shtini yesa, mana bularni harom ekanligini o'zimga kelgan vahiylardan topyapman. Chunki bularda har biri rijis, ya'ni najasdir. Mana oyat karimada oyatni shundoq zohirini olinsa ko'rinishini taqozo qilyaptiki, mana shu narsalardan boshqasi najas emas ekan, harom emas ekan. Ya'ni e, hozirga aytilgan harom bo'lgan go'sht, to'kilgan qon, to'ng'iz go'shtidan boshqasi muharram emas ekan. Muharram harom emasligini taqozo qiladi. Demak, e, shulardan boshqasini najas emasligini taqozo qilyapti. Chunki agar najas bo'lganda boshqa narsalar ham, mana masalan o'sha yaraning ustidagi qon ham unda u najas bo'lgan narsa harom bo'lardi. Chunki najas haromdir. Oyatni zohirida bo'lsa, e, bular najas demadi, sanadi 3 narsani. Shular najas dedi. Demak, boshqa narsani ham biz najas deyishga, ya'ni to'kilmay turgan qonni ham najas deyishga haqqimiz yo'q deyaptilar. E, yana shu oyatni zohiridan zohirini dalil keltirishdan yana bir surati bor. Ya'ni Alloh taolo shu zikr qilinganlardan boshqani haromligini nafi qilyapti. Ya'ni ayting men haromni topmayapman vahida, magar harom mana ular deb turib uchta narsa aytilyapti. Ulardan boshqasini haromligini qaytaryapti. Va o'sha uchovini haromligini isbot qilyapti. Buni haromligiga illat aytyapti sabab aytyaptiki Nima uchun harom qildi Alloh uni? Najosligi uchun deb. Agar shu aytilganlardan boshqalarni ham boshqalari ham mana shu zikr qilingan 3 ta narsadan boshqani ham najas deyilsa, demak boshqa narsa ham harom deyilgani bo'ladi. Chunki harom qilishlikni sabab bo'lgan najas bor o'sha narsada. Oyatga xilof bu gap. Oyatda shu 3 ta narsa zikr qilindi. Demak, shu 3 ta oyatda, nasda, hujjatda zikr qilingandan boshqasini harom emasligini taqozo qilyapti bu. Harom emas. Ya'ni mana shu tegib qo'ygan yarani ustidagi qon bu narsani bu masalani biz o'zimiz yaxshi bilmasdik mana bu yerda ochiq aytyaptilar. O'sha qon badaningizga, boshqa yeringizga tegib ketadi odatda. O'sha tegib ketgan joy najas emas deb Abu Yusuf rahmatullohi alayh dalilladilar bu gaplarni. ودم البق والبراغيث ليس بنجس عندنا حتى لو وقع في الماء القليل لا ينجسه ولو أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة وقال الشافعي هو نجس لكنه معفو عنه في الثوب للضرورة واحتج بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم من غير فصل بين السائل وغيره والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة ولنا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما والاستدلال بها من الوجهين اللذين ذكرناهما ولأن صيانة الثياب والأواني عنها متعذرة فلو أعطي لها حكم النجاسة لوقع الناس في الحرج وأنه منفي شرعا بالنص وبهذين الدليلين تبين أن المراد من المطلق المقيد وهو الدم المسفوح ودم الأوزار نجس لأنه سائل وكذا الدماء السائلة من سائر الحيوانات لما قلنا بل أولى لأنه لما كان نجسا من الآدمي المكرم فمن غيره أولى Hop. Endi kana burgalardagi qon teksa o'sha qon najas qiladimi? Juda ham bir muhtoj bo'lganimiz savollar. Bularning qonlari bizning mazhabimiz ulamolar nazdida najas emas. Kanadan chiqqan qon, burgadan chiqqan qon. Masalan, ozgina suvga tushib qolsa ham o'sha narsalar, ichidagi qonni suvga aralashib ketsa ham suvni najas qilib qo'ymaydi o'sha burgakani. agar kiyimga bir tanga miqdoridan ko'proq yerga teksa ham burgak kanani qoni. U namozni e, joizligini to'smaydi, namoz bo'laveradi. Endi bu bir tanga miqdori, bir kaft miqdori bunchalik qonni chiqarish uchun bir kanadan ko'prog'ini o'ldirish kerak edi. Bir 5 to'rttasi tasi bilan uncha bo'lmaydi, bo'lsa deyaptilar-da endi. Shunaqa bo'lsa. Demak, najas emas dedilar imomlarimiz. Shofiy bo'lsa, najas o'sha birga kanani qoni ham. Chunki bu o'sha kiyimga tekkani de namozni to'smaydi degan gapga Shofiy ham unar ekanlar. hamma ulamolar. U kiyimga tekkanda afv qilingan. Nochorlik, noilojlikdan e, uni yuvishga vaqt yetmasin deb afv qilinibdi o'sha. deb, e, ya'ni o'zi najas u kiyimga tekkanga e, ruxsat berib qo'yildi. Mayli o'sha kiyim bilan namoz o'qisang bo'laveradi deb. Dedilarda oyat keltirdilar hujjatga Hurrimat alaykumul maytatu vaddam. Alloh taolo sizlarga o'lik va qon harom qilindi deb aytdi-ku. Buni oqayotgan qon yo bir yarani ustidagi qon yo boshqa qon demadi, qon harom qilindi dedi. Harom qilindi deganini hurmat uchun aytilayotgani yo'q. Demak, bu o'sha qonni najas ekanligiga dalil shu oyat. Biz birga kanani qoni najas emas dedik. Dalilimiz Alloh taoloning so'zi, ya'ni yuqorida o'qiganimiz oyat karimada ayting ey Muhammad alayhisalom men topmayapman menga vahiy qilingan oyatlarda oyatlar ichida harom qilingan narsalarni ya'ni u harom bu harom degan narsalarni topmayapman magar 3 ta narsani topdim o'sha o'likni to'kilgan qonni shunday qon emas to'kilgan qon ya'ni masalan bir hayvonni so'ysak qoni to'kiladi. Shu harom. Lekin mayda qon tomirchalarida qon qoladi ham. Ana u harom emas. U to'kilmaydigan qon. Chunki boru lekin hech to'kilmaydi, juda oz. Shuning uchun o'shnaqa mayda tomirchalarda hammasidagi qon harom emas. To'kilmaydigan qon bo'lgani uchun to'kilgan qon harom, to'ng'iz go'shti harom ekanligini topyapman degan oyatda e, va ikkita e, surat bilan buni o'sha uchovidan boshqani biz najas deya olmasligimizni dalilladik yuqorida. E, mana shu sababdan va bundan tashqari kiyimlarni, idishlarni o'sha burga kanallardan saqlashlik mumkin emasligi sababidan endi agar demak o'sha qonlarga ham najosat hukmi berilsa, odamlar tanglikda, qiyinchilikda qolishadi. va bu qiyinchilik shariat hujjati bilan qaytarilgan. Ya'ni dinda qiyinchilik yo'q bizga. Biz o'zimizni o'zimiz qiyinchilikka solgan bo'lamiz. O'sha kanani qoni ham, burgani qoni ham najas desak. Mana shu ikkita dalil bilan ma'lum bo'ladiki, bu yerdagi oyatdagi mutlaqdan murod muqayyatdir. Ya'ni qon harom dedi Alloh taolo. O'sha qondan murod to'kilgan qon. Mutlaq qon emas, ya'ni har qanaqa qon bo'lsa emas, to'kilgan qon harom, to'kilmaydigan qon harom emas deb aytilyapti. Xo'p. Endi qurtlarning qoni bor qurtlar bo'lsa, qanaqa navi bo'lsa, uni qoni najosdir. Chunki ular katta qurtlar bo'ladi, qoni oqadi. Demak, oqadigan qon bo'lgandan keyin najos hisoblanadi. Shunga o'xshagan barcha hayvonotlardan oqqan qon qanday bo'lsa ulardan qon oqsa, najasdir. Balki najasligi avlo, ya'ni najas bo'lishi aniqroq. Chunki ulug' mukarram insondan oqqan qon najas bo'lgandan keyin hayvondan oqqan qon najas bo'lishligi aniq va avlodir. وأما دم السمك فقد روي عن أبي يوسف أنه نجس وبه أخذ الشافعي اعتبارا بسائر الدماء وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه ولو كان نجسا لما أبيح ولأنه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تلون بلون الدم لأن الدموي لا يعيش في الماء والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر لأنه ليس بمصفوح ولهذا, ولهذا حل تناوله مع اللحم وروي عن أبي يوسف أنه معفو في الأكل غير معفو في الثياب لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه في الثوب qoni qonichi balig'ini qoni najosmi? abu yusufdan rivoyat bo'lgan bir nimada rivoyat balig'ini qoni najos. shofiy ham shu abu yusufni gapini oldi hamma qonlar najos bo'lgandan keyin baliqni qoni ham najos bo'ladi deydi. ammo abu hanifa va muhammad nazdida balig'ini qoni tozadir chunki ummat ulamolari, sahobai ikromlar, tobiinlar e, ittifoq qilishganki, baliqni qoni bilan yeyorishlik muboh deb ittifoq qilishgan. Baliqni qoni oqilmagan, ya'ni o'sha o'zi o'lgan baliq bo'lsa ham o'shani yesa bo'laveradi. Agar najas bo'lsa, buni muboh ruxsat berilmasdi unga, muboh deyilmasdi. Bundan tashqari baliqning qoni haqiqiy qon emas, balki qon rangiga bo'yalgan suvdir. Chunki qoni bor hayvon suvni ichida yasholmas ekan. U chiqib nafas olib turish kerak ekan. U suvni ichida nafasini olib yashar ekan, demak uni badanida aylanayotgan suv ekan, qon emas. Endi demak baliqning qoni najas emas. U tekkan yerni najas qilmaydi. Bir qonki bu tomirlarda, go'shtda qoladigan qon. Aytib o'tdik-ku. bu tozadir. Chunki bu e, to'kilmaydigan qonda, uni hech qanaqa qilib to'kib bo'lmaydi. Siqsangiz ham u to'kilmaydi, bir tomchi chiqmaydi. E, shuning uchun ham o'sha go'shtni ichida o'sha qonni ham yeyish halol. Go'shtni ichida qolgan qonni, to'kiladigan qonni yeyish harom Abu Yusufdan rivoyat bo'ladiki, o'sha mayda qon tomirlarida qolgan qon, go'shtda qolgan qon yeyishga ruxsat berib yegan odamni afv qilinadi. Ammo kiyimiga tekkan bo'lsa, o'sha kiyim bilan namoz o'qishlikka afv qilinmaydi. Ya'ni kiyimga tekkan bo'lsa, o'sha masalan, mana qassoblar, sallohlarda tegadi. Ana shu, e, ya'ni so'yganda otilgan qon teksa, u haromligida shubha yo'q. So'yib bo'ldi, qoni oqib ketdi, keyin go'shtni olib kiyimlariga tegadi. O'sha go'shtni ichida qolgan. Bu kiyimni yuvish kerak der ekanlar, Abu Yusuf. Chunki yeyishda uni qonini ajratib olib yeyishlik qiyin. Shuning uchun ruxsat unga. Ammo kiyimda uni qonini yuvorishlik mumkin, shuning uchun yuvmasdan namoz o'qish ruxsati yo'q debdilar. ومنها ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث على الاتفاق والاختلاف أما الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس واختلف في بول ما يؤكل لحمه قال أبو حنيفة وأبو يوسف النجس وقال محمد طاهر حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده لا يفسده ويتوضأ منه ما لم يغلب عليه واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح للعرنيين للعرنيين شرب أبوال إبل الصدقة وألبانها مع قوله إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وقوله ليس في الرجس شفاء فثبت أنه طاهر ولهما حديث عمار إنما يغسل الثوب من خمس وذكر من جملتها البول مطلقا من غير فصل وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه من غير فصل وقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث ومعلوم أن الطباء السليمة تستخبطه وتحريم الشيء لا لاحترامه وكرامته تنجيس له شرعا ولأن معنى النجاسة فيه موجود وهو الاستقذار الطبيعي لاستحالته إلى فساد وهي الرائحة المنتنة فصار كروثة وكبول ما لا يؤكل لحمه وأما الحديث فقد ذكر قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب ألبانها دون أبوالها فلا يصح التعلق به على أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بطريق الوحي شفاءهم فيه والاستشفاء بالحرام حرام بالحرام جائز عند التيقن لحصول الشفاء فيه كتناول الميتة عند المخمصة والخمر عند العطش وإساغة اللقمة وإنما لا يباح بما لا يستيقنه حصول الشفاء به ثم عند أبي يوسف يباح شربه للتداوي لحديث الأورانيين وعند أبي حنيفة لا يباح لأن الاستشفاء بالحرام الذي لا يتيقن حصول الشفاء به حرام وكذا بما لا يعقل فيه الشفاء ولا شفاء فيه عند الأطباء والحديث محمول على أنه عرف صلى الله عليه وسلم عرف شفاء أولئك فيه على الخصوص والله تعالى أعلم Hop. endi <clears throat> yana o'sha najaslardan bir narsaki barcha hayvonlardan e, o'sha chorva to'rayoqlik hayvonlardan badanlaridan chiqadigan o'sha bavul siydikmi yo tezakmi hammasi e, harom bo'lar ekan, najas hisoblanar ekan. Ittifoq va ixtilofga binoan, ya'ni ba'zilari najasligida hamma ulamolar ittifoq qilsa, ba'zilarida ixtilof bor. Endi bavllari o'sha hayvonlarning siydiklari bo'lsa, o'sha ya'ni chorva hayvonlarining siydiklari bo'lsa, go'shi yilmaydigan hayvonlar bo'lsa, chorva hayvon emas, go'shi yilmaydigan hayvonlarning siyliklari najasdir. Go'shi yiladigan hayvonlarning siyligida najasmi, yo'qmi ekanligi to'g'risida ixtilof bordir. Abu Hanifa bilan Abu Yusuf go'shi yiladigan hayvonning siyligi ham najas dedilar. Muhammad go'shi yiladigan hayvonning bavli siyligi toza dedilar. Hatto o'sha bavl ozgina suvga tushib qolsa, o'sha suvni buzmaydi. Ozgina suv deb aytayotgani ko'p suvga tushsa buzolmasdi u. Ozgina suvga tushsa ham buzmaydi o'sha bavr. Va <clears throat> agar o'sha tushgan siydik suvdan g'olib bo'lmasa, ko'p bo'lmasa, o'sha suv bilan tahorat qilaveradi. Muhammadning gaplari. Bu kishi hujjat keltiryaptilar ki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan bir hadisda u zot Uran qabilasidagi odamlarga e, o'sha yerdan yig'iladigan zakot uchun yig'iladigan tuyalarni, siydigilarini va suv e, sutlarini ichishlikni muboh qilib ruxsat berdilar. Ya'ni ularda bir qorinlari ishib ketadigan bir kasallik paydo bo'lganda o'sha sizlardagi yig'iladigan zakot yig'iladigan nimalarni tuyalarni sutlaridan va siydiklaridan ichinglar o'sha shifo bo'ladi dedilar. Holbuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gaplari bor-ku. Alloh taolo sizlarni shifolaringizni sizlarga harom qilgan narsada qilmadi. Sizlarga Alloh nimani harom qilsa, uni shifo qilmaydi degan. Yana boshqa hadisda najasda shifo yo'q degan. Demak, o'sha sutini suti bilan birga siydigini ham ichaveringlar tuyani degan ruxsatlari bilan ma'lum bo'ldiki, go'sh yiladigan hayvonni, masalan, shu yerda tuyani siydigi toza narsa ekan, najos emas ekan. deb Imom Muhammad demak go'sh yiladigan hayvonni siydigi toza degan fatvoni berdilar. Ammo Abu Hanifa bilan Muhammad go'sh yeyiladigan hayvonlarni ham siydigi najas dedilar. Bu dalillari shukanki, Ammar roziyallohu anhu dan rivoyat bo'lgan hadisda kiyim 5 ta narsadan yuviladi. Qondan deb boshlangan misoli 5 ta narsadan orasida siylikdan yuviladi. Dedilar, buni ajratmadilar. Nimani siyligi? Insonnimi, hayvonnimi, go'sht yeyiladiganmi, yeyilmaydigan emas. Siylikdan yuviladi dedilar. Mana bu gapni eshitganimizdan keyin biz uni siyligini, nimani siyligi bo'lsa ham toza deya olmaymiz. Yana rivoyat bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisga aytuvdilar, siydiydan e, toza bo'linglar, siydiydan o'zingizlarni pok tutinglar. Chunki qabr azobini ko'pi shu siydiydan bo'ladi. Kim siydikka beparvo bo'lsa, kiyimiga, badaniga, chachrashiga, tegishiga beparvo bo'lsa, qabrda azoblanadi. Buni ham siydiydan debdilarda bu qaysi nimani insonnimi boshqa nima haqida gap bo'lmayapti. Umuman siydiydan uzoq bo'lib toza bo'linglar. Yana Alloh taolaning so'zi bor va yuharrimu alayhimul khaba'is. Ya'ni Alloh insonlarga jirkanch narsalarni harom qiladi. Ma'lumki, sog'lom tabiatlar eh, o'sha go'shi hayvanın hayvonning siydigidan ham jirkanadi. Inson agar sog'lom tabiatli bo'lsa, fikri buzilmagan bo'lsa. Endi Alloh taolo uni harom qiladi deb turibdi-ku. jirkanch narsalarda. Demak, nima jirkanch bo'lsa, inson tabiatida jirkanadigan narsa bo'lsa, u haromligiga hujjat shu oyat. Yana boshqa e, hujjat istashlikka hojat yo'q. Bir narsani harom qilinishligi uni masalan hurmat qilib yo uni ulug'lab emas. Masalan, insonni a'zolaridan foydalanishlik haromdir. Insonni masalan aytaylik, har qanday hayvonni, jon zotni u e, halol yo'l bilan so'yiladimi yo harom o'lib qoladimi? Terisini shilib oshlansa, harom o'lgan bir hayvondir. U nima bo'lsin, u qo'ymi, eshakmi bo'rimi farqi yo'q. Oshlansa shu teri toza hisoblanadi. Shunda namoz o'qisa bo'laveradigan yo bir kiyim qilib kiysa bo'laveradigan bo'ladi. Chunki o'sha oshlanishi bilan bular toza bo'ladi degan hujjat bor shariatimizda. Ammo insonni terisini va to'ng'izni terisini ikkovini yonma-yon aytilgan shu yerda. Agar birov shilib olib, shuni har qancha oshlasa ham u toza bo'lmaydi. To'ng'izni terisi juda ham qattiq najas bo'lganligi uchun hech toza qilib bo'lmaydi uni. To'ng'iz hech qayeri toza emas, terisi ham, bitta tuki ham toza emas. Insonni terisi nimaga toza emas desa, inson juda hurmatli bo'lgani uchun. Inson juda ham hurmatli Alloh taolo valaqad karramna bani adam odam bolalarini biz aziz, mukarram, hurmatli qilib qo'ydik deydi. Shuning uchun e, bu insonni terisini boshqa bir inson ishlatishga haqqi yo'q. U inson hammasi teng. U bittasiga buyum bo'lmaydi inson terisi. Ya'ni bu ishni inson hech ham qilmaydi. Farazan shunday bo'lib qolsa, bir badbaxt shunaqa odamxo'r shunaqalar qilgan bo'lsa, shu qo'liga tushib qolsa, misoli bir musulmonni. Albatta bu narsadan ishlatishlik durust emas degani bo'lyapti. Mana mana shu yerda insonni terisi hech ham toza bo'lmasa ham ishlatishga, lekin bu degani inson terisi najas degani emas. Chunki buni haromligi hurmat uchun harom bo'lyapti. To'ng'iz terisini haromligi yo boshqa harom narsalar haromligi hurmat uchun emas. Najasligi uchun harom qilinyapti. Ana ular najas. Insonni hurmat uchun e, uni ishlatmanglar der ekan, bu bilan insonni terisi najas emas, ya'ni inson terisi birovga tegsa najas bo'lmaydi degan mazmun chiqyapti. E, ammo hurmati uchun emas, e, harom qilingan narsalar bo'lsa, shu o'zi o'sha narsalarni shar'an najas ekanligiga dalildir. va bundan tashqari najas ma'nosi bor. O'sha go'shi yeyiladigan hayvonning siyligida shu masala shu haqda ketyapti. Najas ma'nosi bor o'zi. Ya'ni tabiatan odam jirkanadi undan. Insonni Alloh taolo shunaqa aqlli, farosatli qilgan, e, yaxshi toza narsaga intiladi tabiati. Yomon, iflos harom narsadan jirkanadi. Mana bu o'zidan ham uni najasligiga alomat bor. chunki e, u tursa buzish buzilib aylanishligi keyin buziladi. Haligi turgan fiillik keyin achib buzilib ketadi. Ya'ni bad bo'y keladi undan. Demak, bu ham xuddi qushlarni tezagidek yo go'shi yeyilmaydigan boshqa hayvonlarni siyligidek go'shi yeyiladigan siyligi ham haromdir, najosdir. Mana bu e, gap bizga o'sha qanday bo'lmasin, nimani bo'lmasin siyligi tegsa, o'sha benamoz qiladi, najas bo'lgan bo'ladi, yuvishimiz kerakligini bildiryapti. Endi hadis keldi-ku, tuyalarning siyligini ichishlikka ruxsat beruvdilar. Bu hadis bir qatodani zikr qilishlaricha, qatoda tobiinlardan, buyuk olimlardan Payg'ambar alayhissalom sutini ichinglar, seydigini emas degan e, ham bor ekan bu hadis. Demak, siydigidan qaytarganlari ham bor ekan. Demak, siydigini ham ichaveringlar degan gap ham bor ekan. Bir rivoyatda, boshqa bir rivoyatda siydigini ichmanglar degan gap ham bor ekan, tuyani. Bu ham kimlarga haligi kasal bo'lgan odamlarga shifo ta'sir. Demak, unga osilish o'sha hadisga hadisni hujjat qilishlik durust emas. Shunga Peygamber payg'ambar aleyhi alayhi vasallam vahiy yo'li bilan mana shu tuyalarda siydagi o'sha uranli qabiladagi kasallarga shifo ekanligini e, vahiy yo'li bilan bilgan bo'lsalar, bu ya'ni mana shu yerda shularga buyuringki, ular shu tuyani suydigini va sutini ichsin degan vahiy kelgan bo'lsa mumkin. O'sha bilan bu kishi aytayotgandir. Buni boshqa insonlar siz bilan biz gunohkor bandalar, e, demak bunaqa fatvoni berishga haqqimiz yo'q. U kishiga o'sha yerda vahiy keldi va shu vahiyni yetkazgan bo'lsalar ehtimol. <clears throat> Endi haromdan shifo istash mumkinmi? Haromdan, harom narsani shifo o'rniga ishlatish mumkindir. Qachon? Ana shu haromda shifo borligi aniq bo'lsa. Mana shariatimiz hukmi. Masalan, e, buni misoli oddiy. Birov o'ladigan holatda qorni shu qadar och bir narsa yemasa o'ladi. Hech narsa yo'q, halol narsa yo'q. Magar bir harom o'lgan narsani go'sht turibdi yo to'ng'izni go'sht turibdi, eng harom narsa. Shu inson shu haromni yemay o'lsa gunohkor bo'ladi. Shu haromni yeyish kerak. Shu haromni bir o'zini tiklab oladigan darajada yeb, shu quvvat bilan halol rizq istash kerak. Mana bu shariatimiz buyrug'i. Ya'ni o'sha vaqtida o'sha inson uchun shu harom narsa halolga aylanib turadi. Aniq shu ovqatni yesa tiriladi, sal o'ziga keladi. Yemasa holdan toyib qoldi, yiqiladi. Mana shu vaqtida bu insonga joiz ekan, ruxsat ekan o'sha haromdan yeyishlik. Ochlikda shu qadar. Boshqa hech narsa yo'q. Yegani masalan bir e, o't yo'q, bir bir narsani tomiri ham yo'q, og'ziga solib bir sal quvvat oladigan hech narsa yo'q vaqtida gap bu. Masalan, boshqa nimadir yeydigan narsa bo'lsa, u haromligicha turaveradi. Hech narsa yo'q vaqtida. Yoki bir odam shu qadar kuyib ketyapti, qurib bitdi, hech narsa qolmadi namlik badanida. Yo'q hech narsa, magar bir vino turibdi yo aroq turibdi. Mana shuni ichishligi mumkin shu vaqtida. Shunchalik o'zini namligini, bir quruqligini, tashnaligini qondirishligi uchun shuni ichish shunga halol bo'ladi. yoki o'sha yeydigan narsani tugagan odam u e, hech qanaqa quvvat qolmagan. Og'ziga haligi bir qo'yuq narsani, shu bir harom bo'lgan narsani go'shtini soladigan bo'lsa o'tmaydi-ku. O'shani o'tkazishlik uchun yana bitta haromni bu yoqda aroq turibdi, shuni ham ichsa. Ham haromni yedi va haromni ichdi. Shu narsa shariatda ruxsat beriladi. Faqat qaysi holatdaligini ta'kidlayapmiz. shariatimizda ruxsat ekan degan gap emas, buni ahmoq odamlar aytadi. Shunaqa deb umumiy olib ketishi yo dinni buzuvchilar yo aqlsiz ahmoqlar aytadi. Faqat o'lim ro'parasiga kelib qolgan vaqtida boshqa hech narsa yo'q vaqtida. Masalan, non bor-u, go'sht yo'qida deydigan emas. Non ham yo'q, yeydigan <laughs> bir bir narsa yo'qda endi. Odatda inson yeyishi mumkin bo'lgan bir barg bo'lsa, ashi barkam yo'q. Hech narsa yo'q. Faqat shu to'ng'iz go'shi bor, yo bir harom bo'lgan narsaning go'shi bor yoki o'shanaqa Alloh harom qilgan nas qiladigan ichimlik bor. Shu narsa o'sha paytida faqat o'sha paytda halol. Mana demak, harom shu yerda halol bo'lib turibdi-ku shifo uchun. Ya'ni shu odam o'limdan saqlanish uchun. Demak, shunaqa vaqtida haligi odamlarga tuya siydik harom edi, lekin ularga boshqa shifo yo'q edi. mana shugina shifo ekanligini vahiy bilan payg'ambarimiz bilgan bo'lsalar ehtimol deyaptilar. Shuning uchun ham o'sha harom narsa sizlarga halol, hozir kasalliklar tuzatgan ishinglar mumkin degan bo'lsalar. Demak, bunaqa vaqtida e, ruxsat bo'lar ekan. Ammo ammo mana endi hozir bu davrdagi holatga keldik. Shifoligi aniq bo'lmagan narsa hech qachon halol bo'lmaydi. shifoligi aniq emas. Shuni ichsang, shu siydiydi, yosh bolani siydigini degan ming xil haromlarni shifo qilishyapti. Yo to'ng'iz yog'ini ichsang, o'pka kasalidan qutulasang yana balobatlar yo boshqa harom hayvonlarni go'shini yo yog'ini tavsiya qilishadi. Shu bilan tuzaladimi, yo'qmi hech kim bilmaydi. Taxmin bor tuzalishiga. falonchi tuzalib ketdi degan gap ham bor. Ammo aniq shu boshqa senga halol dori qolmagan degan holat bo'lmagandan keyin o'sha narsa bilan shifo topishlik to'g'risida aniq bilim bo'lmagan vaqtida albatta haromni shifoga ishlatish haromdir. Demak, hozirgi davrdagisi bu endi. Hech qaysi bir tabib yo'qki, shundan boshqa dori yo'q, hamma halol dorini ishlatib bo'psan, bitta mana shu harom dori turibdi, shuni ishlatasan deydigan tabibni o'zi yo'q. Shariat ruxsat beradi, agar bir mujarrab tabib bo'lsa, ruxsat bersa, ya'ni u tekshirib, yana bu tabib musulmon bo'lsa, taqvoli bo'lsa, mana shu inson tekshirib e, senga boshqa bir narsa qolmabdi, faqat mana u harom narsani yesang yo ichsang shifo desa, shu vaqtida o'sha narsa unga shifo bo'lib turadi. Bunaqa tabib hozirgi zamonda yerni yuzini ustida yo'qdir. Demak, bizga kim bo'lsin harom narsani shifo bo'ladi desa, harom u bilan shifo topilmaydi. Payg'ambar alayhisalom Alloh shifo qilmagan sizlarda sizlar uchun haromda deganlar. U harom bo'yicha qoladi, shubha emas. Xo'p. Demak, e, tuya siydigini ichishlik payg'ambarimizga vahiy bilan ma'lum bo'lgan bo'lsa ehtimol. Shuning uchun ham u kishi shu shifo deb ichishga ruxsat bergan bo'lsalar. Shu hadisga e, suyanib Abu Yusufni nazdida davolanish uchun tuya siydigini ichish durust degan mana shu hadis dalil qilib aytar ekanlar. Ammo Abu Hanifa aytibdilar-ki, mumkin emas. davolanish uchun ham o'sha tuyani siyligini, insonni siyligi emas, go'shi halol bo'lgan tuyani siyligini ichish mumkin emas. Chunki shifoligi aniq bo'lmagan bir harom bilan o'sha haromdan shifo istashni o'zi harom ekan. Bu odam harom ish qilgan bo'lar ekan, o'shandan shifo istasa. Chunki uni shifoligi aniq emas. E, shuningdek, shifoligi ma'lum emas. Ya'ni shifoligi aniq emas narsa haromni ishlatib bo'lmaydi shifo uchun. yo shifoligi o'zi ma'lum emas. Aniq emas emas, umuman ma'lum emas buni shifoligi. Shuni ham yeb ko'raveraychi shifomikin deb qiladigan ideallar bormi? Haromdir. va haromda mana shunday shifoligi ma'lum emas narsalarda shifo yo'qligini hamma tabiblar aytadi. Demak, e, hadisni biz shunday tushunamiz. Shunday ehtimoli bor bu hadisniki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha uraniy qabiladagi kishilar kasallarni dardiga shu tuyani hidiga shifo ekanligini xosatan o'zlari bilib oldilar, vahiy bilan bildilar. Payg'ambarimizdan boshqa odam buni bila olmaydi. Demak, boshqa birovga shuni shifo uchun tavsiya qilish ham mumkin emas. Alloh taolo alam. Va ammal arwah fa kulluha najasa inda ammatul ulama. Va qala Zufar روث ما يؤكل لحمه طاهر وهو قول مالك واحتج بما روي عن الشبان من الصحابة في منازلهم وفي السفر كانوا يترامون بالجلة وهي البعرة اليابسة ولو كانت نجسة لما مسوه وعلل مالك بأنه وقود أهل المدينة يستعملونه استعمال الحطب ولنا ما روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أحجار الاستنجاء فأتى بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس أي نجس ولأن معنى النجاسة موجود فيها وهو الاستقدار في اتباع السليمة لاستحالتها إلى نتن وخبث رائحة مع إمكان التحرز عنه فكانت نجسة Endi e, o'sha hayvonlarni, qushlarni tezaklari hammasi najasdir. Siydik to'g'risidagi ixtilofni aytib bilib o'tdik. Endi tezagichi hammasi hamma ulamolar uni najas ekanligida ixtilof qilmas ekanlar. Bu yerda demak ittifoqli bor ekan. Faqat Zufar va Malik bir gap aytibdilar. Zufar aytadilarki, go'shi yeyiladigan narsani tezagi toza hisoblanadi. Ya'ni u teksa e, bu bilan kiyim yo badan najas bo'lmaydi der ekan. Maliki ham shu gapni aytibdilar. Va hujjat qilib keltiryaptiki, Zubar e, sahobalarni bolalari sahoba ikromlardek ulug' insonlarning bolalari, yosh bolalar, yoshlar o'zlarining joylarida yo safarlarda bo'lsin, Э, qurigan tezaklarni bir-biriga otib, ya'ni shunaqa o'yin o'ynashardi. Agar u narsalar, ush tezaklar najos bo'lsa, sahobalar qaytargan bo'lardi ularni. Shu narsa ular ushamagan bo'lardi. Demak, bu o'sha narsani najasmasligiga dalil. Desa, Zufar Malik aytayaptiki, o'sha tezaklar Madina ahlini o'tini edi. o'tinni o'rniga ishlatishardi. Qozonni tagiga, qumg'onning ostiga shuni qo'yishardi. Najas bilan ular bir narsa pishirishmasdi. Najas bo'lmaganligi uchun pishirilyapti. Bu hozirgacha bunaqa narsa bor-ku qishloqlarda, boshqa joylarda shu narsa bilan ovqat pishiriladi. Najas masligiga dalil bu deb aytibdilar. O'sha go'sh yeyiladigan hayvonlarni tezaylar. Biz nima dedik? ular najas dedik. Dalilimiz ya'ni omma ulamolar, hamma mazhab ulamolari ham Imom Malikdan boshqa najaslik ishdi. Dalil bunga Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdullohdan e, hojatga borishda tozalanish uchun kesak terib kelishdi, so'radilar. Bu kishi ikkita kesakni, ikkita toshni va bitta tezagini olib keldilar. Ma'lumki, 3ta kesak bilan tozalanish sunnatidir. Shuning uchun 3ta narsa olib keldilar, shundan ikkitasi toshidi-yu, bittasi tezagini. Payg'ambar alayhisalom ikkita toshni oldilar-u, tezagini otib yubordilar va dedilarki, bu najas dedilar. Mana shu tezagini najas dedilar, shu go'sht yeyiladigan hayvonning tezagini. Ha, bundan tashqari o'sha tezakda najosat ma'nosi mavjud-ku. Ya'ni sog'lom tabiatlar jirkanadi-yu shundan. Hech qachon uni bemorlar ushamaydi-yu. E, chunki ular e, sassiq badbo'ylikka aylanadi, ya'ni badbo'y ular. Undan saqlanish mumkin. Ya'ni inson saqlanishining iloji yoq deb degan ish emas, uni tegmaslik, uni ishlatmaslik mumkin. Demak, bu narsalar najas ekan. Va minha khur'u ba'd at-tuyur min ad-dajaj wal-batt وجملة الكلام فيه أن الطيور نوعان نوع لا يدرك في الهواء ونوع يدرك في الهواء أما ما لا يدرك في الهواء كالدجاج والبط فخرؤهما نجس لوجود معنى النجاسة فيه وهو كونه مستقبلا لتغيره إلى نتن وفساد رائحة فأشبه العذرة وفي الإوز عن أبي حنيفة روايتان روى أبو يوسف عنه أنه ليس بنجس وروى الحسن عنه أنه نجس yana o'sha najaslardandir ayrim qushlarni tezagi tovuq o'rdak kabi qushlarni tezagi najasdir e, bu yerdagi gapni umumlashtirsak shundan iboratki qushlar ikki xil bo'ladi bir navi bor uchib ketayotgan holida osmonda tezaklaydi bir navi u osmonda uchib ketayotgan holda tezaglamaydi. o'sha havoda tezaylamaydigan navi masalan o'sha tovuq, o'rdak kabi. Mana bularni tezagi najosdir. Chunki unda najosat ma'nosi bor. Ya'ni e, jirkaniladigan narsa va badbo'y e, demak bu insonni axlat kabi haromdir. Endi g'ozni tezayi to'g'risida Abu Hanifadan ikki xil rivoyat bor. Abu Yusuf rivoyatida najos debdilar, najas emas debdilar. Hasanning rivoyatida, ya'ni Abu Hanifa najas deb aytgan deb Hasan rivoyat qildi. Abu Yusuf najas emas degan Abu Hanifa deb rivoyat qildi. Ya'ni demak, o'rday bilan g'ozni farqlanyapti shu yerda. Lekin e, najas degan rivoyatdan bo'lganligi uchun biz e, buni najas degan fikrda bo'lamiz. G'ozni tezagi ham najas. Va ma yadriku fil hawa naw'ani aydan. ما يؤكل لحمه كالحمام كالحمام والعصفور والعقعق ونحوهما ونحوها وخرؤها طاهر عندنا وعند الشافعي نجس وجه قوله إن الطبع قد أحاله إلى الفساد فوجد معنى النجاسة فأشبه الروث والعذرة ولنا إجماع الأمة فإنهم اعتادوا اقتناء الحمامات في المسجد الحرام والمساجد الجامعة مع علمهم أنها تدرك فيها ولو كان نجسا لما فعلوا ذلك مع الأمر بتطهير المسجد وهو قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حمامة ذرقت عليه فمسحه وصلى وعن ابن مسعود رضي الله عنه مثل ذلك في الأسبور وبه تبين أن مجرد إحالة الطبع لا يكفي للنجاسة ما لم يكن للمستحيل نتن وخبز رائحة تستخلصه اتباع السليم وذلك منعدم ها هنا على أن in sallamna zalika lakana taharruz anhu ghayra mumkin لأنها تدرك في الهواء فلا يمكن صيانة الثياب والأواني عنه فسقط اعتباره للضرورة كنم البق والبراغيث Xo'p. Endi havoda tezaklaydigan qushlar o'zi ham ikki xil bo'ladi. Ya'ni u go'sh go'sht yeyiladigan qushlar bo'ladi, masalan, kaptar, chumchuq, hakka kabi. Go'sht yeyiladigan qushlar bo'ladi, shunga o'xshagan. E, mana bularni havoda tezaklar ekan, tezagi bizning nazrimizda tozadir, ya'ni teksa najas qilmaydi. Shofiyning nazrida o'sha tezak ham najasdir. Bu kishining gaplarining sababi shuki, e, uni tabiati u buzilib sasib badbo'y bo'ladi. E, demak, najosat ma'nosi bor. E, xuddi o'sha e, hayvonlar tezagidek, odamni tezagidek, bu uchib yuradigan, go'sh yeyiladigan hayvonlar tezagi ham najos debdilar. Biz o'sha go'sh yeyiladigan hayvonlar, uchib yuradiganlari tezagi najos emas dedik. Dalilimiz ummat ittifoq qilgan, ya'ni musulmon ummatini ulamolar ittifoq qilishgan. Qili Ya'ni ittifoqlar shunday iboratki, ular Masjidil Haromda ham kaptarlarni saqlashlikka o'rganishgan, odatlanishgan. Kaptarlarga don beriladi, mana borganlar ko'rganmiz. Boshqa jami masjidlarda ham kaptarlar gala-gala bo'lib yuradi. Holbuki shu odamlar qadimdan bilishadi, bu kaptarlar shu yerga qo'nishda, uchishda osmondan tezaklab, demak odamlarning ustiga kiyimlariga tushishi mumkin edi. Agar o'sha tezak najas bo'lganda, e, masjidlarni poklaylar degan buyruq bor dinimizda. Demak, u odamlar shu kaptarlarni masjidda boqishga yo'l bermasdilar. Masjidda ularga don sepishga. Alloh taolo antahira bayti lit-toifin. meni baytimni, masjidimni tavob qiluvchilar uchun toza tutinglar deb buyurgan. Shu buyruqni bilgan kishilar hech qachon agar e, kaptarni najasi e, tezagi najas bo'lsa, e, u yerga kaptarni yaqin yo'latmagan bo'lardilar. Demak, yaqin yo'latibdilar, demak bu emasligiga dalolat. Ibn Umardan rivoyat bo'ladi roziyallohu anhu. Bir kaptar o'shini ustidan o'tayotib tezakladi. E, ya'ni kiyimiga qayriga tegdi. O'sha kishi turib namoz o'qirdilar, yuvmadilar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan ham bir chumchuqni e, tezaga tushganda artib namoz o'qirganlari rivoyat bo'linadi. Ma'lum bo'ladiki, faqat uni tabiatida o'sha e, u tezak sasib badbo'y bo'lishligini o'zi buni najosat ekanligiga yetarli dalil bo'lmas ekan. Modomiki e, yo'q o'sha buzilishligi, tabiatini buzilishligini o'zi inson tabiatini istama inson tabiati jirkanishligini o'zi uni najos ekanligi dalil emas ekan. Modomiki o'sha narsa aylanganda keyin badbo'y sassiq hidli bo'lmasa sog'lom tabiatlar jirkanadigan narsaga aylanmasa, ular qurib qoladi, hech qanaqa nima bo'lmaydi, deyapti juda kichkina e, qushlarni tezaklari. E, biz aytamizki, agar e, o'sha tezaklar najas degan Shofiyning gapiga biz qo'shilganimiz taqdirda ham undan saqlanish o'zi mumkin emas. Chunki u havoda ketyapti tezaklar ekan, xolaga odamning kiyimiga tegishi mumkin. Demak, kiyimni yo idishlarni undan saqlash o'zi mumkin emas. Demak, buni najasligini e'tibori soqit bo'ladi, najasligiga e'tibor qilinmaydi. Noilojlik, nochorlik sababidan. e, hali ki kene qoni ham necas emas derdik-ku, o'sha kabi deydilar. Bu masalanın davomini inshaalloh kelgusi darsimiz